Comedio por Pulcinella, de Brian E. Drake. Thank you. crimino passional, ma crimino presque capricciosa. Psicologo sercius sub psicoso crescanta nevroso, ma esis nur fantasietto. El babilis pril pueri dunque il trancis fromaggio por sandwicho, el waboco movis e movis, ed il pensis nulo. Subite il stecis la cultelo adenel, sep foie, ed el falis, astonata e mortinta, ed illiteri trancis la fromaggio. Il ne comprenis to quon il fazabis, til che il remarcis che la fromaggio essis striisita rede. Unesme il mustis desciargiar su de la cadavro, laborado dum longa posti meso per cutello e triturilo di nutrivi, dum che il baris la pueri de la coqueo. Vi matro for iris, il fine dicis, ni haves pizza!» ma por ce taverna, men nul tempe comprenis che el esis desfelitza til che me lectis la noto. Homini, ca Li compris biro por il com simpatio. La polizisti ne desquietigis supri in questar. La vicinino sioro Selman nur succusis sua capo e facis compatema bruisetti. El ja multa foie spectavis tala cosi per la televisiono. Post du semani, la puerit sesis questionar. Post tri, lia unica memorajo pri la matro esis mangiagi poche plu bona cam la conservitagi quint sua patro distonis. Ne longe posse, in ilo contoro, il revuis rapporti cun sua cefo e, sen averto, strangulis lu. Il quic livis tra una pordo, cun la rapporti, ed eniris tra altra, criacis por helpo, ed esvanis nullu suspectis il. Pos un semano altre cefo institut cessis e lo commerzo itere procedis segun costumo. Nun fervoranta por ingeniosesso, il sercis plus victimi. Le pueri essis evidenta selectagi. Dum semano fino, per pretexto che li ludes nova ludo, ligis li in plastica sacchi e mangis grillita maiso til che li cesis baractar pose il posis la sacchi in la basamento. Me vidis automobilo fori ranta rapide, il dicis alla scol directanto, cade lufi fini telefonis, me est certa che el furtis li. Il pre longe ed avide por plorar perfecte, ed esis irritita pro che sua lacrimi ne esis besonata. Sioro Selmen offris atuno disio com consolatsum, io retenis el dum tri dii ante che il fine permisis el mortar. Il decidis vacansar in Orlando, Florida, dum tota semano, ma retrovininte trovis che la absenteso dil vicinino esis ancore ne remarcita. Offensite il incendies infanteo e dispersi suggestiva pamfleti por intricar feminist organizuro qua approbas abortigo. Quamquam plena de joio maniical, il ja agnoscis la possiblajo che ilu condutis celce petuleme. L'articlo pri la brulita bebei esis nur du paragrafi in interna columno dil giornalo. Il sen coragescis. Il spectis sensese la televisiono. L'odoro del basamento dolcescis. Un foie dum televisione annunso il iris ad enno coqueo por shovar sozisi ad en la triturilo, por audar lo musico di lami trituranta carno. Ma lo sozisi colletti su e formatsi su in tri grossa manueti, cui reptis et la triturilo versil. Il forbati soli e pisti sole a pastetto. Sor pano rostita toesis dejuno. Collego del contoro telefonis. Hei, amico, ubi tu esas dum la passinta monato? Il lacrimifis pro gratitudo che ulu remarcis il, ed invitis la collego visitar. Hei, amico, quale malodoro? Le biro, quan il offris al collego, contenis ciclameno. Ante che la veneno mortigescis, il montris al collego suo cadavraro in la basamento. Hey amico, quale desordino? Ca tu esas dementa? sic la meno esas mala veneno, e la collego mortis dum tempo longa e penosa. Il pacigis la tordita restagi in forta plastica sacco e posis ol nette in la basamento apud la tri plu micra sacchi, qui bufabis ed esis tam tensita cam tamburi. Un nocte il sidis felice in la basamento e fumis pipo contra la malodoro il vidis che la sacchi tremis ed audis sussurrado. Altra notte il retrovenis del contoro, perturbita che nulla rumori circulas, e discovris la quar danzanta in la salono. La mobli esis formovita por fazzar danzo spazzo. Fantomala vengio esis ideo più preferinda cam tota dementesso, ed il decidis correctigar la caso. De magazino religial il compris cross deceduo de argenta crucifixi e multe edituri di la Biblo. De libro butico dil universitato il compris la Bhagavad Gita, la Corano e quelca cipa romani da Stephen King. Il martelagis la crucifixi ad enne betono di dil basamento in formi di du sama centra circli, circum la sacchi, e covris la muri per pagini racita ec la libri santa e ne santa. Ta nocte il dormescis dum che quar velisita voci cantis purpurito de olde himni per dolza harmonio. La vesperal television novagi rapportis inter discurso dal presidente ed annunzo pri exerzo machino che interessiva massacro eventis in Texas – ir reprimandis su che il ne inventabis irgo tante original. Ie la sequanta metino il forprenis la licenso a de sua automobilo e vetur iris a scolo jus ante l'intertempa retreto. Dopueri ed instructisti ecirinte l'edificio, il rapidigis la motoro e vehis ad en la scolcorto. Il frappis ad minime decidu pueri le transvivanti curis criacciante ad in la scolo. Il iris sua automobilo, sisis tri tordita cadavri, e jetis oli at sur la dopa benco. Pose il vetor iris ad automobilo leverio, e reposi sub la calmiganta aquo spritzili. Posce le automobilo esis netta, il vetor iris ad altra scolo. Nun esis repasto tempo, ed il repetis la ago plus successose e frappis mem plu multo pueri. Il jetabis quar micra cadavri ad sulla dopa benco ante che il audis sireni. La helpanto ce l'automobilo laverio montris nulla surpriso che la cliento tante balde rivenis. Fine il essis remarquita in la giornali ma la television annuncisto e la giornal rapportisti erroris pri la tempo di l'attacchi e la descripto di ilua automobilo esis tote ne giusta. Du strangeri recevis la honoro por ilua imaginado. Irazzose, il livi sua domo ed iris a proxima oldeo. Ibe il selectis du olduli qui havis tubi en lia nasi ed il trancis lia guturi. Plu calma, il retro iris ad heme, e trovis dece un plastica saci in rango an la bordo petro. Il fruncis la brovi. Ne esis ta dio dum qua un for portas for La saci rulis vers la automobilo. Li livis flacchi sur la betono. Il calme vehis e retro vehis sur oli, pose iniris la domo. Biro esos bona, il pensis maulo climis ec la tritorilo. Ilo opinionis che esas bona tempo por livar. Il pacigis vesti en valiso, anche la libro La usado criminal di falsa idento documenti, e livi sua dormo chambro. Dece un plastica sacchi nun disfendita e licanta baris la voio al pordo. Il ne panicescis il in switchis le televisiono e vartis. Eventuale la plastica e viscosa massi rulis vers la televisiono ed amassigis su avanolu. Ulo glutinala rettis de lo coqueo e juntis su ad oli. Il ridetis ed eciris la domo. Nur pos plura semani on remarcis che il for irabis.